amikuseko aurrak, amikuseko ikastolako aurrak, bilborat, bilborat, bazoazte beraz? Bai. Eh, e, txiste bate kontent? Bai, ziki. Entzun dugu, ari zinezten, eh, hoi aldi bako estomatxari ukan dituzue? Iru. Iru. Bai. Memerisituak dira horiek? Bai, ziki. Ba, landu duzue hainitze? Bai, bai. Ba, norekin landu duzue kantua? Entziko ipe. Eh, Michel Tikoipe. Michel Tikoiperekin. Mena kantuak, hitzak zuek asmatu dituzue? Bai. Eh, bai. Bere laguntzarekin? Bai. bai. Eta kantua, musika ere, zuek asmatu duzue? Bai. bai. Artistak zirezte, amikuzeko ikastolan? Bai. bai. Eta zonbat errepika egin duzue? Eh, Ainit. Uh, ah, Landu duzue, serioski orduan. Bai. Eta guai Bilbon, Bilbora iteko, berriz beharko da landu, oinu gehiago. Bai. Ba, baina kontentziste ala ere. Bai. Maite duzu kantatzea berez edo? Uh, bai, plaza egiteko da. Bai, zuka? Bai. Egun guziz kantatzen duzu? Ez. <laughs> zuka? Ez. Bai. Ah, egun guziz kantatzen duzu zuk. Azteko gore semenak eta kuraion, beraz, Bilbon finala hundiaren zat. Ezkar. Hau da egun egera la txorie kanta, zaurien erregina, besoak zuri dititzut para, baratze bat nahi deizut egin, ametxek ekilan, liliak egin jantzin, ederrenetan, mila kolorez dantzan bio Bixente, baratze bat kantuarekin, beraz bakarka, bigarren saria ere manduzu. Bon, kontentzira? Bai. Lehena nahi zinuen edo nola? Berdin zait, bai? Eh, parte hartu bakarrik. Ara, eta maite baituzu kantu, kantu zartzea? Eh, bai, biziki. E, iduridu, entzun da, eh, kantatzen duzu bestalde, eh, musika eskola batean zira, edo? Ez, uh, etxean entrenatzen ez bakarrik. Zure plazeraren zat? Bai. Eta norbaitek laguntzen zaitu etxean, aitak edo amak? Ez, eh, bakrik ba gambaran. Eh. Bara, me biziki untxak kantatu duzu. Etxi. Eta kantaldia entzun duzu, nola atxeman dituzu beste lagunaka? Ongi kantatu, tere. Ba, behar bada, bestaldi batez, behitze eh, eginen duzu eta ez da egisa bakarrikola, eta eh, ula gainean? Eh, ez ez da egisa, baina behitzen dut bai xorrenik. Urratxan dana egiten dute, baizik elburu bat entzat Usorta bantzunka nahian, baina ez askia jentzat. Ikus madea aldatu dugu, begia pasa dezagun, ura gutxi kontsumitu. Dutxulua ez jorgizibili, mundua dadin handitu. Hora enguri da oiukatzea, behar dela ura zaindu. Hora enguri Ara, donostei uh, eh, kolegioko uh, burrasoak ere hemen genituen. Uh, bon, kantia maite dut, musika maite dut, hori eh, ba, beti danik, baina ene plazera da ikustia haurak nola hartzen diren, eta zometzu kantuz eta bestiak her lagun. Ara, musika joiten, eta horrek jadenik dila bi urte, harria zinindin, zinez gaztiak dira, baina zinez untsa ari dira eta hori eni bihotza betetzen zat. Ago sako zolan, kantu zirimolan, naiz eta terebistan ezkaituten modan, Euskararen gara loka giazkara, gau ilonenetako gure artizara, zazpi unangile txutxu taikilez, orain ta geruan ez ditake berez, kontzertu nen musika ez diez, Euskal izan beti ikot baritez. Naia, somat urte dituzu? Amar urte ditut. Eta bilbora zoaz finalerat? Bai, biziki konten usu. Egia? Bai, eh, hori uh, nuen aur kantut xapelketan. Bai. Ah, maite duzu kantatzea hor dian? Ah, biziki, egunero kantatzen dut. Nun kantatzen duzu, ikastolan, uh, dutxan? <laughs> Denetan. Beti kantu zaizira? Bai. Hor dian, kontentzira finalera joa itia, arrosako zolan kantua eman duzu, bakar bakarrik? Bai, eta, hola, <laughs> bizik maite dut. Oh, eta Bilbon, zer pentsatzen duzu? Oh, ba, <laughs> zakit, <laughs> sobera, zakit. Zure aitamak eta familia konten da ere? Ah, biziki. Ginen dira zurekin? Oh, bai. Laguntzen zaituzte, repikatzen edo? Oh, ba, naita eta enamak. Hala. Kantariak dira, zure gurasoak ere? Eh, ez, ena amani, ena kantatzen zuen ere. Hola, eta <laughs> eta nondik duzu musikaren uh, gustua? Uh, eh, Leheno begiratzen nuen uh, YouTubeen musikak eta hor dut uh, nahi nuen kantatu. Tala. Eta amari gai aldetzen nuen, ama hor kantu txapelketan nahi dut joan, eta hala, bukatu, fin, joan nahi zan. Arrazoi nukanduzu, eh, amari gaitea berzela din finalean zira guai? Bai, <laughs> biziko kantzen Ageridu, bibazu, goresmenak? Mila esker. Bo, eta amatxi hor baita? No, zer dio amatxi? Ebe, eh biziki konten da amatxi. Bai, biziki konten niz, eh, fier niz. Bai? bai? Untxa kantatu du zure alabati biaka. Ba, biziki untxa, atzemaiten dut, biziki untxa kantatu duela, bate gestuik gabe esustuz, eh? Ara. Nola atxeman duzu kantu txapelketa hau? Biziki ongi, bai. Biziki bi atxalde goxua pasatu dugu, eta ara, behar ditzateke hola mm, usu. Gehiago egin? Oh, gehiago ez da ez, eh, menturaz urte guziz. Eh? Ez da, proposamena luzatua. Ez dakit. Eh, <laughs> bon, eta guai beharko da nahia bilborat lagundu? Ah, eta bai, eta bai, entxeratuko gira. Sustengatuko duzu eburu eh, Ah, sor baietz, hori sor baietz. Eta nahi jan, enere banuan aizpa bat, eh, galdia dut berreita hemen zorzi urtetan, eta biziki maite zuen kantua, eta segur fier dela den lekion. Ara. Emozionearekin finitzen dugu, mil esker handi bat. Bai, mil esker zuri, eh? Dantza eta irria, kantu zilagia, gau hon eta zorion txuda, euskal irria. Filipe lapurditik dina hemen, eh, ba, sena farroko aurkantu txapelketaren zat. <laughs> Eta ba, bat zetan, etorri behar da. Ba, biziki maite dut behar nekalia Be, justuki, lehen aldia da, epai maik ide zirela aurkanto txapelketa batean? Ba, egia da, bon, Katialinek uh, eh, proposatu dit, eta bon, pentsatu dut, uh, ah, ez zela uh, erresa izan den, <laughs> eta hola gertatu da, ez da, ez da bate uh, Gizu, nota, nota bat ezartzea eta ikusten duzu uh, olako gazteak kantatzen bon, diadanik uh, plazer handi da eta bon, benan, eh, jokoa hori da, e, eh, berdugu, hortan eh, hortan joko hortan sartzen gira denak, eta eta bora, nota ezagri dugu. Eta. Izan dira ez adostasunak edo bai, pentsatzen bai. du notatzeko maneran ere ez duzuela denek berdin bai, egiten. Ba, badugu uh, esperientza desberdina lauak eta baina hala ere uh, apreziatzen gira elgarrekin. Orduan voilà, uh, ez, ez ados uh, izaitea normala da. Vainan eh, hori da, hori da jokoa ere. A eh, Per bada ez dira huartzen jendeak bena, epai mai izaitea edo epai maikide izaitea lana da, eh? kantu guziak aztertu behar dira, nota hainitz, hortarako denbora hainitz pasatzen duzu eh, emaitzaren emaiteko? Ba hori eh, marka hona da beti, eh? eh epai maineak nahi badute bedenbora hartu hori uh, senela hona da, eh? beti zeren uh, talde izan dira eta eta nota aldetik badugu baditugu bon, ez uh, xaltxan sartu, uh, mamila sartzea, benen ala ere baditugu bost notak Eh, ezartzeko kantu guzietan, eta hortik lan da, gero ezaten eh, da nota bat, hor eh, bon, batzuetan, hola ez gira beti ados, baina, bon, untsa pasatu dela ere. lehen esperientzia baiko zuretzat Hori da, hori da. Eta, bon, maila nolako atseman duzu horoko horki? Bazen pixka badena, erraiteko, baina uh, eh, ala ere baziren uh, behar bada gauza batzuek uh, behar zutena landu gehiago, hori sentitu da pixka bat, eh? baina badakigu ere zaila dela, zaila dela uh, gura jakitea diakitea, nola, uh, egin, norrekin lan, hori uh, eramatea, Uh, bon, zailatasuna, zailatasuna badugu hori uh, diakitea ere guraso gisa, Baina, eh, voilà, landu gehiago, zeren, eh, bon, ba, bezala, musika eta eta hautsa eta hori guzia zaila da. Zai, zaila da eta bon, be, voilà, bide, bide luzea da, baina, bon, bere du ere, uh, entzuten badugu uh, matin bat bezala, uh, plazer egiten du ere. Ara, eta sohkuntza guti izan da, baina sorkuntzak bilborat doaztea la ere. Bai, hori marka hona beti, eh, bon, uh, kantu errikoiak ebe, bon, beti placer ematen du entzutea, ala ere, uh, voilà, garko munduan uh, sorkuntza bat eh, sortu eta hitzak uh, eta hori biziki importantena da ere. Orduan, uh, be, ba, ginen olako kantu eder bat entzutea. Minesker Filipe eta Kuraion. Ba, ah, minesker, adio. Nahi joaki, nahi joaki, nahi du nale kura irekin. Hatsahturik bakneti eskuak zaluki mugi Oago basta bultzaimeki Manez erdo etxar kolegioko ikasleak ere bilborat doazte. E, aipatu piskatzuen kantua, Cup Song eh, famatu hori, nok espikatzen ditzer den? Ean, Cup Song uh, Irlandatik heldu den uh, eh, kantua da. basoekin egiten uh, egitmo batekin uh, egitena eta badakantoa gainetik, gure kasuan matin irigoienek ditu egin hitzak eta la. Orduan ikusi dut mutikoak gehien bat eh, musika tresnetan zinezten, adibidez zu kajoinan eh, eta eta eki eh, gitarra palan, edo basuan, eta neskak kantari kaietekin, kaiet beste mutiko batekin, mena neskak kantari eta mutilak musika tresnetan, hola apartekatua zinuten? Ez, fean mutxiko hain ez zuten nahi kantatu hor duan. Jelo izanen dira orai ez eta finalera zoazte ala ere? Bai. Ba, Konten finalean izaitia? Bai, biziki. Ba, Konten zuen eman aldia, zontxa eman duzia kantia? Bai. Mano hobeki. Errepiketa main hobeki? Bai. Beharko duzu oraino gehiago landu du hor duan eh, bilbora joaiteko? Bai. bai, hainitz. Nahi balen behar gu bilbon irabazi? Ez ez dugu xantzarik, xo hor nizu. Ez Me gira. Bo, me eta kuraion finalaren zat. Mil esker. Bidez bide nabilena, kantu batut laguna. Guziek usten autena, joan nari nari na. Guziek usten autena, joan joan harin harina Euskal Tzerupen hauena Biotzeko xamina Nahasi zelgahen gana Kantuz dera mat mina Hauei mina dera itala Jender diotetela Nik eginez xaramela, ez xakinez bestela. Nik eginez xaramela, ez xakinez bestela. Euskal Herrien ahula, jende honen isila, nahi zargitarazia, Ari pertsutan ola